Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball d'Arturo Delgado, el front del control de so, també el de Sala Folgado en la redacció, vos saluda com cada nit Manolo Vos Recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit. El Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit. La pregunta que fem esta nit, amb tota la crisi en el club, s'està perdent terreny frontal dels equips per a reforçar la plantilla? És la pregunta que vos fem en el dia d'avui. S'està perdent terreny en aquesta crisi oberta frontal dels equips per a reforçar la plantilla? Home, la pregunta podria sempre que queda un poc eh, fora de joc, per dir-ho d'alguna manera, eh, eh, perquè a hores d'ara estan vinculant-se dos noms amb el futur del València Club de Futbol i estan vinculant-se de manera molt directa. Estem treballant ara en ells. Un és el del portergero Rulli. En recordeu-se que venim dient des de fa ja dies en Sant Sebastià estan en la mosca a darrere l'orella perquè el sí del jugador no arriba. En recordeu-se d'això? I el tenim passat Augusto Fernández, que segons eh, l'emissora TIC estaria molt a prop de vindre al València eh, en un acord amb el Celta de Vigo i que el Celta tindria que pagar una part del traspàs, el 50% concretament a Vélez Sarfield, eh, equip d'on ve el futbolista, eh, perquè es quita el 50%. Per cert, Augusto Fernández, i haurà que veure si finalment ve quina és la quantitat que paga el València, perquè estan 29 per a 30 tacos. Jovenet no és. Però bueno, estem treballant en aquests dos noms. Està la redacció treballant en aquests dos noms per a veure quina informació vos eh, podem oferir al voltant del programa d'avui, des de les 11 i mitja que arrenquem i fins a la una de la matinada que anem a estar en antena, a una tertúlia, però sempre a oberta a qualsevol tipus de novetat informativa que puga eh, dur-se a terme, que puga eh, confirmar-se durant els minuts que dura el nostre Esports 90 Zenit. Avui ha semblat un dia d'ixos de quan el procés de venda, se'n recordeu? Demà és el dia definitiu, demà és el dia definitiu, demà serà la reunió, i avui, que se sàpiga, reunions a nivell de cúpula, com a tal, no han existit. Ha passat salvo per el club? Sí, ha estat unes dues horetes de vesprada per el club. A on ha estat de matí? I és la gran incògnita, per la qual no podem descartar que este matí hi hagi hagut una reunió. S'ha reunit la direcció tècnica? Sí. I sembla molt activa de nou. Sembla com si Rufete haguera mastegat el verí de la traïció del fitxatge de Rodrigo Callo a la seva esquena, s'ha alçat i continua novament planificant. No sé amb quins poders, no sé amb quina capacitat de convèncer als que al final tenen que fitxar. Però sí sembla que Rufete sal, sal i torna a caminar. Avui reunió, més de 3 hores eh, de dinar, per exemple, amb els companys de la secretaria tècnica, amb Roberto Fabián Ayala i amb Joan Salvans. Se descarta que puguen haver les reunions en el futur? No. S'encamina tot el que vos contàvem ahir? Sí. Se vol donar normalitat se vol tapar això. El que passa és que això no es tapa fàcilment. Per què no es tapa fàcilment? Doncs pues miren, perquè des del moment en què l'Aijun arriba a València interrompint les seues vacances és que alguna cosa passa. És dir, per mort que el club es negui a fer cap tipus de declaració oficial el club no va donar cap versió de si avui hi ha hagut o no hi ha hagut trobada, perquè ho considera reunions eh, internes del funcionament intern del club, i en part no li falta una part de raó, però el club no pot obviar que hi ha gent intranquil·la en el carrer. I, de fet, un grandíssim nombre de gent que ja esteu contestant a la pregunta que vos hem fet de si el eh, València està perdent terreny al respecte d'altres competidors, tots esteu dient que sí. Per què? Perquè hi ha una preocupació en el carrer. Que està molt bé que Salvo hagi bromejat a l'aixida de les oficines en la famosa frase de la moto, que li va comprar la moto al fill, tal i qual, no sé què. Vale, molt bé, està, està, això està fantàstic i està molt bé. Eh, mm, però miren, jo pel que percep, jo pel que m'arriba, a mi pel que me pertoca, pel que me digueu, o per el carrer, o per les xarxes socials, hi ha una certa intranquilitat de veure com ha virat el projecte de Peter Lim. I jo crec que igual donar explicacions que no són bones per a l'entitat ho entenc, però fer com si, res, com si així res passara recorda aquestes escenes de eh, les pel·lícules no, o dels telefilms dels 80 nord-americans, ja sabem que en aquell moment serà políticament molt més incorrecte que ara. I la escena solia ser la de dos o tres fiambres tirats enmig del carrer amb un tir en el cap i el policia dient circulen, aquí no hi ha nada que ver. Home, hi havia tres fiambres. Doncs pues, és més o menys el fet al que jo me remet o la impressió que me dona de lo que s'ha fent del club. Circulen, aquí no hi ha nada que ver, i n'hi han tres fiambres en el carrer. Circulen, aquí no hi ha nada que ver, i l'Aihun, junt a Quinco, van interrompre les seues vacances per a vindre a pagar un foc que va eh, abastar el seu cim màxim el divendres quan el València Club de Futbol, la part del València Club de Futbol d'ací de València, s'assabentava per el Twitter del Sao Paulo que el conjunt de Mestalla havia contratat Rodrigo Callo, el futbolista del Sao Paulo. Escribe el circulen aquí nada que ver. Pues miren, fins a cert punt. Sí que és cert que la impressió que dona és que s'ha reprès una miqueta la tranquil·litat. Ara, sabedors de com estan les coses, ja veurem aquesta tranquil·litat el que dura ojalá fuera molt. pero igual que la experiencia me dia que hoy no va a pasar gran cosa, la experiencia también me dio que tengo tota la pinta que esta pau prefabricada té una data de caducitat limitada. Les 11 i 39, com sempre, el, la resta d'actualitat de coses que han ocorregut en el dia d'avui, la repassem en 5 fotos. club nega les reunions, evita emetre qualsevol versió oficial sobre possibles trobades i Amadeu Sau ha demanat tranquil·litat a la eixida de les oficines del club. I Rufete amb els seus, el mànager general del València, Dinat Mayala i Joan Salvans, els seus col·laboradors, i sembla reactivat en les seues funcions després del tràngol del fillatge de Rodrigo Callo. En Turquia apunten al València. Es parla de l'interès del jove migcampista del Bursaspor, Ozan Tufan. Atenció, els noms de Jero Rulli i també del de jugador del Celta de Vigo, Augusto Fernández, perquè també es vinculen, tot i la negativa oficial del club, continuen vinculant-se molt a prop del València Club de Futbol. El president de la Fundació no és partidari de vendre, José Manuel Fuertes, admet que l'oferta nord-americana per al Llevant és tentadora, és, perdó, eh, no és definitiva, però sí la considera tentadora fins al Tribunal d'Arbitratge Esportiu. València Bàsquet va fins a les últimes conseqüències en el cas de l'alineació indeguda de Slaughter en el tercer partit de les semifinals de la Lliga. Les 11 de la nit i 40 minuts, a tornada de pausa, s'anem cap a Argentina. A veure què n'hi ha. Allí diuen que Augusto Fernández està molt a prop del València. El club ho nega. Eh, parlarem amb el periodista que té la informació eh, que li diuen César Luis Merlo, Merlo i és company de torneos i competències. 11 i 41, fem una pausa per a la Publi i de seguida estem amb els noms, a les reunions, si no reunions, hi ha tantes coses que contar en el dia d'avui que crec que igual se'ns queda curta tota la hora i mitja de programa. Fins a la una, Esports 97 nit, així en la 97.7 Ràdio. es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca, aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Superdeporte te trae el extra fútbol base con todos los equipos y escuelas de la comunidad valenciana. Sí, sí, este año el extra es gratis. 100 páginas con todos los protagonistas de la temporada, los futuros cracks de nuestro fútbol. El próximo sábado 27 de junio, totalmente gratis con tu ejemplar de Superdeporte, llévate el extra fútbol base. Superdeporte, somos tu equipo. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Hola, soy Chimo Rovira. ...y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y media... quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 y 43. de ya que eh, els esdeveniments van succeint segunda un darrere de l'altre i, per tant, hem a la noticia, al que está pasando ahora es d'ara. y eh, me paso al castellano para que me entienda porque me voy hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para hablar con el compañero de Radio Mitre y de TIC, de Torreos y Competencias, eh, César Luis Merlo. Hola, César, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo andan? ¿Bien? Un gusto. Perfecto. primero, Menos mal que traduciste porque no entendí nada lo que dijiste. claro, ¿eh? <laughs> aquí hablamos en nuestro idioma, en nuestra lengua autóctona, en el, valenciano, pero lógicamente cada vez que hablamos con eh, alguien de, fuera de nuestras fronteras y que hable castellano, como es eh, tu caso, pues tenemos que, y nos pasamos con mucho gusto además, porque lo importante es el diálogo y la información. Em, te leo que por Twitter das la información de que Valencia estaría muy cerca de Augusto Fernández, volante del Celta de Vigo, eh, que pertenece al 50% también, también perdón, a Vélez Sarfield. Eh, ¿Qué hay de esto? Correcto. Mira, la información que, que manejo aquí, eh, incluso por gente muy cercana a Vélez, va por, los dirigentes, que ellos ya están al tanto que la operación está muy encaminada, ¿sí? no han trascendido cifras, obviamente, de la operación. tengo entendido que la cláusula de agosto es de 6 millones y medio de euros. Calculo que será o esa cifra o un poco menos. Eh, y obviamente eh, es un jugador que, que bueno que, siempre estuvo por salir del Celta ustedes quizás estén un poco más al tanto de, seguir la liga española pero bueno eh, es siempre alguien que Celta siempre quiere retener un jugador que, es capitán que es importante y que en el último tiempo había renovado su contrato por tres temporadas más a fines de bueno de, blindarlo y mejorarle un poco la cláusula pero obviamente uno hablando con, con el entorno de Augusto no y sino en, en ocasiones anteriores, siempre él quiso dar un salto a un equipo un poco más importante, más allá que, bueno, eh, el Celta también de renombre y ha hecho una muy buena campaña en la última liga. Sí, eh, eh, tanto eh, este año toda la liga. Al principio el Celta estuvo más flojo, pero de la mano del Toto Boricho al final ha acabado haciendo una campaña extraordinaria y, Augusto Fernández ha sido uno de los hombres clave en ese mm, Celta de Vigo. quizá nos extraña un poco el tema de la edad, si no recuerdo mal, está en 29 para 30, Augusto, ¿no? Sí, no lo tengo exacto, preciso, pero debe tener 29, 30 años, sí. Sí, a ver, se llevan un jugador que conoce la liga, que está bien formado, que entiendo que obviamente le puede salir bien como mal la apuesta a Valencia, pero no necesita adaptarse ni, ni, al, ni al país, ni a, ni a la liga, que conoce bien. Obviamente como inversión seguramente no vaya a recuperar lo que paga el Valencia, pero yo tengo una postura que a veces conviene tener algún jugador de cierta valía de experiencia, no llega como una mega figura, pero entiendo que, que, para lo que es el equipo él no va a ganar un partido por sí solo, pero quizá con su rendimiento pueda potenciar al resto. Eh, perfecto, pues estaremos eh, muy atentos a esa situación de, mercado. Otra de las situaciones de mercado de las que se está hablando en España y tiene que ver con, con eh, otro jugador argentino. Por eso te pregunto, no sé si estás siguiendo o no el tema. Se habla del Jero Rulli, que en un principio parecía que iba a seguir en la Real Sociedad pero que eh, en las últimas horas se está vinculando muy fuertemente al Valencia Club de Fútbol. Eh, ¿Tenéis alguna información por Argentina del, guardameta que ha militado esta última temporada en la Real Sociedad? Mira, lo que tengo es que el interés del Valencia es concreto, pero que no está está definido, sí, puntualmente. Rulli ha sido comprado por, por un grupo inversor cuando jugaba aquí en Estudiantes y, mm, ese grupo inversor lo, lo cedió por una temporada a la, Real Sociedad y obviamente conserva los derechos económicos y está buscando dónde colocarlo. Seguramente eh, ese grupo donde tenga mejor rédito económico, siempre y cuando lo seduzca a Rulli, porque obviamente Rulli cuando, cuando lo quisieron comprar varios clubes eh, luego de haber firmado con este grupo inversor, él puso como prioridad ir a una liga competitiva. Así que entiendo, Rubli, por más que económicamente sea mucho más tentador ir a una liga como la de Rusia, que le pagaría mucho más que lo que le puede pagar el Valencia o cualquier otro club español, va a priorizar lo deportivo por sobre lo económico. Así que eh, si su futuro no está en Valencia, seguramente estará en Italia si no, seguramente estará en Inglaterra, eh, en la ligas más importante del continente ustedes. Pues yo te digo, César, que apuntes que eh, muy probablemente el futuro de Jerónimo Rulli va a estar en el Valencia Club de Fútbol cedido una, temporada. Bueno, perfecto, lo sigo. Perfecto. César, eh, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Nos tienes aquí para lo que te podamos hacer falta. Esta es tu casa, 97.7 Radio, a tu disposición en cualquier momento para cualquier información o verificación de la que puedas necesitar. Dale, amigos, un abrazo grande. Ahora eh, molt forta, basada molt forta a César Luis Merlo, el eh, de TIC y Radio Mitre, que en ha ferit l'última hora sobre Augusto Fernández. El Valencia nega el interés per Augusto Fernández, en encara que en Argentina, torna a dir, al voltant de 6 milions i mig euros eh, i l'altre nom del dia, com deies, el de Jero Rulli. Esta semana vos eh, varen ja a començar a posar sobre la pista. Ojo que en la real estan en la mosca darrere de la orella. Per què? Perquè no arriba el sí de Jero Rulli. A les 11.49 no podem dir ni ficar la mà en el foc, però Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal? Buenas. Tot apunta a que la sessió de Jero Rulli per part del fons d'inversió del qual és propietat eh, pot fer-se efectiva en les pròximes hores. Sí, encara que el conjunt de Mestalla Manolo no no confirma este aspecte a hores d'ara de les dues operacions de, de mercat les que acabem mm. de parlar en este programa, una la de, la de Augusto Fernández i altra la de Jero Rulli, pareix ser que la que més a prop, independentment del que acaba de contar el company des d'Argentina, que més a prop estaria de tancar-se seria la de Jero Rulli. Mm -hmm. Per tant, Manuel València està treballant en la contractació de dos futbolistes eh, argentins com Jero Rulli i Augusto Fernández per a que militen la plantilla del conjunt de Mestalla 2015 2017 Així les coses, pues esperarem a veure si eh, durant els pròxims minuts i abans de que concloga el programa podem eh, confirmar qualsevol de les dues operacions, però el València treballa en Augusto Fernández, treballa en Jero Rulli, està més prop a hores d'Arajero Rulli que no Augusto, però els dos són futbolistes que, que interessen i en els que el València està, està treballant. Escolta, eh, dona de que Rufete s'ha reactivat, no? Bueno, este matí contava el company Andreu Alberola, el que escoltarem de Sira també en la, en la tertúlia, i Andreu este matí en la tertúlia del Supermurciélago, en Levante Televisió, i així mhm. també en la 97.7 Ràdio, donava un detall que a mi me semblava molt, molt significatiu. Després d'estar diversos dies eh, missing, eh, Rufete, sense agafar el mòbil a cap dels eh, agents o representants que, que evidentment el cridaven per a oferir-li futbolistes o per a tancar qualsevol de les operacions que Rufete tenia en, en marxa. Rufete no agafava el mòbil, fins al dia d'avui en el que ha començat a contestar i ha començat, diríem, a donar signes d'activitat a través del seu telèfon mòbil. Circumstància que també és molt cridanera respecte a eh, el paper que va continuar jugant Rufete en el València i que probablement eh, les operacions que acaben de transcendir y que parlen de que el Valencia estaría a punto de tancar la, tant la de Rulli com la de Augusto responen a que d'alguna forma pues, tant Tallara com Rufete s'han reactivat en les últimes hores Manolo mm. algo han parlat ja amb, no sé si amb Laihun, King Copy, etc s'han reactivat després de lo que els va ocórrer el cap de, de setmana i han tornat a eh, obrir fronts que ja tenien oberts des de fa setmanes. Bueno, pues eh, ja aprofitem que ve a la tertúlia eh, i se quede ja així i ens ajuda en la primera mitjana Sempre és un plaer i un gust estar amb Andreu Alvarola. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. No, bueno. no només ha, ha, ha tornat aquestes cridades que tenia pendents de representants de futbolistes del València, sinó que ha programat eh, cites, reunions per a la setmana que ve. Jo crec que és un xest prou significatiu de la, de la continuïtat de Rufete. En, va estar varios dies en els que no, no responia al telèfon. Jo crec que per, per un poc la situació, no? Eixa, eixa incertidumbre... Vista, correcte, la incertidumbre i mastegant una miqueta el verí de l'operació. I a partir del dia d'ahir ja es va tornar a activar, com tu dies, i a cridar representants i a programar cites per a la setmana que ve i per als pròxims dies. Pues eh, estarem eh, pendents eh, absolutament d'aquesta història. Estarem pendents també de les reunions de les que tenien que produir-se i, i jo feia el símil, Salva, que eh, avui el dia ha semblat una miqueta el dia que, o, o un dels tants dies que hi hagués el procés de venda de demà és el dia definitiu <laughs> demà és la reunió, demà és la reunió doncs pues miren, la pinta que té és que almenys en el club no, no, ha, existit, no ha existit aquesta reunió esta vesprada sí ha estat Amadeo Salvo en el moment en el que Salvo ha estat no estaven en oficines ni Lei Hun ni Kim Ko on ha estat este matí Amadeo Salvo? Pues això és el, la gran eh, incògnita. Amb què ha dinat? Pues això és l'altra segona incògnita. Eh, a Rufete mi... no, perquè Rufete ha dinat a prop de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Batarra en companyia del seu grup de, de, de treball, però perfectament ha pogut eh, dinar amb algun destacat membre del Consell d'Administració del, del València. Evidentment, se referim tant a l'Aijun com a Quincó, però vamos, la reunió com a tal esta vesprada no s'ha produït perquè no estaven els dos en les oficines del València. Sí que ha acudit Salvo. Per cert, quan abandonava les oficines ha dit de forma molt, molt eh, bueno, irònica que no el deixem ni anar a comprar-se una moto quan eixia mhm. de les oficines... De... No a vendre-la, a comprar-se-la. A comprar-la de les oficines del... No sabem si la moto entrava en el tope salarial, <laughs> si era de vendes... Però reunió com a tal, almenys esta vesprada, Manolo, mm, no. No, no, no, ni amb l'Aihun ni amb, ni amb Quinco. No sé si se produirà en les pròximes hores. Ahà. Uh -huh demà, evidentment, al llarg del cap de setmana, dilluns, però el que sí que resulta cridaner és que el València estiga tancant operacions i que Rufete continue eh, treballant S'ha restablit una certa... Eh, un cert ordre, un cert equilibri, diríem, fins i tot, perquè si Rufete està, està tancant una operacions, és que s'ha restablit un cert ordre, un cert equilibri. No és el que va durar, perquè és, és evident que esta pau és una pau prefabricada i que tornarà a votar per els aires, però de moment Rufete torna a agafar el mòbil, torna a fer gestions, estem dient que hi ha dos noms que ara mateix estan vinculant-se molt fortament al València. I en principi, darrere de cap d'estos noms, uh mhm. -huh. crec que està eh, Jorge Méndez. Per tant, serien operacions vinculades única i exclusivament, diríem, a la facció eh, local o domèstica de la direcció esportiva del, del València. Seria responsabilitat de Rufete, uh mhm. -huh. d'Ayala i també de de Salvans. El club es nega a oferir versions sobre el que hagi pogut passar en el dia d'avui. És a dir, el club, com vos deia en l'entrada, fa com en els telefilms dels policies dels anys 80 nord-americans, que eren poc políticament correctes, i hi havia tres fiambres en terra, en un tir en el cap i plens de sang, i el policia dia circulen, aquí no hi ha nada que ver pues més o menys el que està fent el València. Circulen que aquí no hi ha nada que ver. Escolta, sí, mire, n'hi ha tres fiambres en terra. Escolta, sí, mire, l'Aihun i Quincó han interromput les seues vacances per a, per a vindre eh, al València. Si han vingut a València és perquè alguna cosa estava passant. Per molt que ara, per molt que ara, eh, se vulga dir o se vulga eh, mm, disfressar com que Eh, són reunions normals de funcionament intern. No són funcionament... Són de funcionament intern, sí, normals no. Hi ha que calibrar cada cosa. Volem que és el que passa en les pròximes hores. Sembla que s'ha restabit certa normalitat i cert equilibri. Volem el temps eh, que deixa i que dona. Però anem a estar pendents. I anem a estar pendents, sobretot, eh, perquè en el València Club de Futbol cada dia n'hi ha un lío, últimament. Tota la tranquil·litat que s'havia guanyat en els 8 mesos anteriors, sembla que en este últim està perdent-se a marxes forçades. Estarem pendents. Esperem que la cosa no passe d'ahir i que esta pau que s'ha prefabricat aguante. Aguante. Com els tabics d'aixos de mm-hmm. Pladur. Que aguanten. Eh? Són prefabricats? Sí. Que aguanten. 11 i 56 i en el Llevant Unió Esportiva... Una, una última sí, cosa, Manolo, és... els companys de Ràdio Marca eh, sí. han parlat de que eh, l'operació de Ruri al València li costaria 5,5 milions d'euros. Uh mhm. -huh. Bueno, pues eh, estarem eh, pendents esa operació. Eh, deia, i en el Llevant Unió Esportiva està l'oferta nord-americana damunt de la taula, la de Robert Salver. En el dia d'avui, el company de la redacció de Superdeporte, Rafa Marlini, també contertuli nostre, eh, ha, ha pogut parlar amb el president de la Fundació eh, del Llevant Unió Esportiva, eh, concretament amb José Manuel Fuertes. Què li ha dit? Eh, pues, anem a veure què es pot desvelar de la entrevista que segur que demà eh, llegirem i devorarem en les pàgines de Super. Rafa Marín, què tal? Bona nit. Bona nit, Manolo. Què tal? Bueno, pues la pregunta que te faig és, és ben clara. Eh, eh ¿Tú crees que a hores d'ara eh, eh, José Manuel Fuertes es partidario de vender el Levante Esportiva a Robert Sarver? Pues mira, eh, lo cierto es que la entrevista ha sido muy interesante porque José Manuel Fuertes eh, es la opinión de José Manuel Fuertes es muy paradigmática de la que tiene ahora mismo el, el levantinismo. El presidente de la fundación ha sido siempre reacio a la venta del club, continúa haciéndolo, pero aún así eh, no deja tampoco a un lado la posibilidad de que si la venta sale bien, el Levante fuese capaz de dar un salto de calidad. Y es muy curioso porque desde la reunión del pasado lunes hasta hoy son muchos los que han cambiado de opinión. Los hay que eran reacios y ahora se muestran partidarios y también lo hay, los hay que ocurre con ellos justo al contrario. Es un tema sin duda de debate que va a traer eh, mucha cola, pese a que la idea de Sarver, del americano, es que esto se agilice y que vaya rápido, está apretando incluso para que la respuesta, tanto afirmativa como negativa, fuese el próximo martes, esto va para largo, va a haber que esperar y hay un caldo de cultivo en, en, la calle que yo creo que al final va a ser positivo, va a ser positivo para el Levante. Ocurra lo que ocurra, sea cual sea el desenlace, creo que el Levante va a salir fortalecido de, de la irrupción de este americano que, que quiere invertir en los dirías que ahora les dará mm, ni ames ha de que en un principio podía semblar ¿de o no oferta? Pues posiblemente sí, posiblemente sí, porque de buenas a primeras, insisto, el levantinismo se mostró muy reacio, pero poco a poco, según se van conociendo determinados detalles, hay algunos que nos gustan, hay otros que ilusionan. Eh, hay una parte del levantinismo que incluso piensa que esta es la oportunidad histórica de, de poder competir directamente con el, con el Valencia y, superar eh, bueno, lo que ha sido siempre eh, en una ciudad como Valencia el, el segundo, ser el segundo intentan, eh, le decía Fuertes esta mañana, hemos sido, o esta tarde, perdón, hemos sido siempre el segundo plato, tal vez esta sea la oportunidad de que podamos aspirar a ser el, primero. Mm, me parece bastante ambicioso, me parece de todas maneras quizás excesivamente optimista, pero es un caldo de cultivo que, que existe, eso sí. Eh, hay que negociar, hay que ver la, al milímetro con lupa todos los detalles de la propuesta de los americanos y, habrá que votar, y habrá que votar y habrá que pasar por una Junta General extraordinaria de accionistas. Insisto, esto va para largo, las opiniones van a ir fluctuando y, creo que el debate, insisto, va a ser muy positivo para el debate Perfecto. Rafa, gracias, como siempre. Un abrazo, hasta luego. Noche en nit. entreme en el terreno el debate, de la tertulia y del análisis. Venga. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així en la 97 punts de ràdio, esports 97 nit, tenim a dos d'estes eh, convidats, ja ens ha saludat abans eh, ens ha comentat alguna coseta Andreu Olverola, que continua per així s'incorpora Juanjo Romero, hola Juanjo, què tal? Hola, bona nit. Com estàs? Molt bé. Fantàstic. I es queda folgado per fer una miqueta de recapitulació i ficar a la gent una miqueta en antecedents, eh, perquè sembla que el mercat està tornant a manejar-se al voltant del València de Futbol, sembla que que tal y como ens comentaba Andreu este día en la tele, Rufete eh, Rufet i reactivarse y han ni a nom se i a sonar pero al Valencia Club de Fútbol fundamentalmente dos. Sí, Manolo, eh, Jerónimo Rulli, el portero de la Real Sociedad, y Augusto Fernández, eh, futbolista de banda del Celta de, de Vigo. Buen hem comentat el Valencia no confirma que cabe estos dos eh, operacions. Lo Berrulli estaria més avançat que lo d'Augusto Augusto Fernández, encara que des d'Argentina. I acabem d'escoltar al company César Luis eh, Merlo, de TIC Esports i de Ràdio Mitre, i sa operació, segons tenen constància en Argentina, des de Vélez, que també té part dels drets del futbolista... Pues de fet, es... sembla, de la manera que ens ho ha dit eh, César, eh, Luis Merlo, sembla que és de Vélez, donis la informació. Sí, a mi m'acaben de dir que sí, eh? A mi m'acaben de dir que és una filtració de Vélez Sarsfield que estan com a locos per agarrar la pasta. <laughs> Tal qual m'ho acaben de dir. Per tant, Manolo, pues, eh, Jero Rulli, volem si és cedit altra volta per aquest fons d'inversió que el maneja o venut, uh mhm. -huh. que és un extrem que de moment, evidentment, no podem eh, confirmar. Si fora venut, al València li costaria al voltant també de 6 milions d'euros. Crec que Eh, el de Argentina hablaba de que la operación de Augusto Fernández también se le disparaba al Valencia entre SIS 6 y SIS 6 mis millones de euros. Y bueno, pues evidentemente el detalle que donaba este matí eh, Andreu Alberola en el Super Murciélago, en Levante Televisión y así también la Radio es muy significativo mm, de alguna forma se activa al volta la mm, facción doméstica de la dirección esportiva del, del yo no sé si després de lo que va ocórrer el cap de setmana per a contentar... Jo tenia una teoria molt particular. I no sé és? qui la comentava, i és que després de lo que els han fet este cap de setmana amb la contractació de Rodrigo Callo per l'esquena i de forma inesperada, pensava que anava a haver una concessió des de Meriton o des de Lim cap a Rufete en forma de fitxatge. I probablement això responga a la concessió de, de Lim als noms que presenta Rufete espera desagraviar-lo després de lo que li va fer el cap de setmana. Igual no té res a veure, però és significatiu. No, és, és significatiu. No pense que sigui descabellada aquesta teoria, eh? De la manera que estan manejant-se les coses en les últimes hores, algú ha reactivat el rufet. Equilibri, eh? equilibri de poder, equilibri de forces. Bueno, jo és cert. Mm, d'alguna forma has fet el ridícul per culpa meua este cap de setmana en Rodrigo Callo. I ha que desagraviar-te. Què vols? Vinga, Dic jo, eh? Vull dir, és una possibilitat, no sé. Sí, el que passa no sembla que sigui la millor manera de fer una... No, clar, una, no, no, una, no, no, programa, no, no, no, una, una planificació esportiva. Eh? Totalment eh? d'acord. O sea, jo fitxa el del meu amic i després tu, va, pues, a te fa... Bueno, anem per allà, anem per allà. Totalment d'acord, Juan. Eh, bueno, jo he, he assistit <laughs> també un poquet sorprès, per no dir alguna més gros, a tot el que ha passat, no? Perquè, clar, a mi el que me pareix és que el València eh, mm, ha fet el ridícul, vull dir, jo crec que l'ESA ho ha fet, ho està fent el ridícul en tot això. Uh mhm. -huh. Vull dir, jo sóc ara un club, un representant, eh, un jugador eh, que estiga interessat o que venga a interessar-se per mi des del València i dic, a veure, bueno, primero, tu quieres com, com aquell, no la cançó, tu de qui eres? <laughs> a mi, a si a mi la impressió no? que me dona, i ja com a de seguida, Salva, perquè eh, o, o te quedes eh, fins a la... Bueno, Fes lo que te dona la gana. Que se quede, que se quede. Que se quede. Vicent Inades, què tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs? Que fresca ha vingut el tio, eh? En pantaló curtet. Eh? Aixina d'una gola, tio. <laughs> no, és així, l'únic... Me pareix que l'únic primo que està en, pa, en pantaló llarg soy jo, eh? Tu també? Tu i jo. Ai. És, és que treballeu. <laughs> Gràcies per pensar que treballem. Eh, no, a, on anem? Eh, sí que és cert que, per a mi, eh, tota la seriositat que havia demostrat en els primers del projecte de l'IM en esta última setmana ha perdut molta. No mm. vaig a dir tota perquè tampoc per un fot greu, molt greu, és cert, la perdre tota seria injust, però sí que és cert que el projecte perd en seriositat i que té que començar a caminar Sobretot... per a tornar a oferir la imatge que fa uns mesos es feia que tots els més exceptis fins i tots, i per exemple salvar un dels mesos exceptis deia esta gent se la ve una gent seriosa. Bueno, pues en esta última setmana no, no ha donat I, la impressió... I sobretot, bueno, eh, jo dic això i ja oh, dice que parles de més. I sobretot perquè, perquè jo no conec a Rodrigo Callo si serà bo o roïn no. Però clar, tu si facis operació esquenes a, a Salvo i a Rufete i tal, i, i traus així a Falcao, a, jo què sé, a Casillas, eh, o al que, al que, a De Gea, o no sé, o al que a Griezmann pues bueno, ningú diria, bueno, clar, és que és una cosa del jefe, clar, és que estos són, esta gent és una gent, diu, que, que millor és, és la manera d'arribar a ells i negociar, però clar, per traure a Rodrigo Callo este per, per, per els diners que ha costat, uh -huh. pues clar, eh, efectivament, insistís, eh, jo crec que s'ha fet el ridícul i crec que no és la millor manera de planificar. Si damunt després de fer això, eh, perquè estigui content, li dic una rofeta, ara, ara fitxa tu, jo una, una setmana, jo l'altra, per a mi és més greu encara. Vull dir, eh, encara... És, una, és una teoria, no, no, tampoc, dic, sí, és així, tampoc eh? està confirmada. Sí, és així, no, saps? O sigui, sea, que al final pense que, que lo que, bueno, lo que he dit abans, no me pareix la millor manera de planificar un equip que, que té molt, molt il·lusionat a la gent i que té que xo la prèvia de Champions i si tot va bé, pues la Champions l'any que ve, no? Uh -huh. No, no, no és que no sigui la millor manera, és que és una manera prou roïn de... És la pitjor, de, de, de, però de, que és la pitjor. No, sigui la pitjor, però de les pitjors, vamos. Eh, lo que és cert és que, lo primer, al xic no el matem, perquè a lo millor li pega bé. No, no, no, Escolta, si jo no... la teoria de Folgado... Si, de segurament dilluns... serà un bon jugador, però si és que el problema no existe, no és que eh, un bon jugador, això, no. La teoria de Folgado des de dilluns, perquè la setmana passada i alguns mos arrearen per dir la informació que tenien que era Imbula és un molt bon futbolista, i jo el veia en vídeos i se me caia la baba, però a més crec que eh, Andreu estava la setmana passada quan un dels dies que vas dir ojo perquè m'informen que té algun problemeta de que el el té pujat. Ha tingut problemes, també és cert que en França i en Bielsa, si tens problemes de fums, Bielsa te'l soluciona en minut i mig. Ràpidament, sí. Val? Eh, però que aquesta història deixava algun poso de dubte. I des del eh, dilluns que arribava i que digue, jo he parlat en gent de futbol, que me diuen que este és millor futbolista que volar. En unes característiques diametralment oposades, Involatio molt de desplegament físic, abarca molt de les... I este, podem dir que és més un cinc argentí, per entendre-nos. Uh mm -huh. -hmm. Molt posicional, molt d'eixida de pilota... Home, pues, que ningú me malentenga, per l'amor de Déu. Per lo que havia d'haver sigut quan se fitxà Fernando Gago. I la, i la pregunta és... El cinc argentí. I mm. per què se fa aixina, si, si, si és tan bon jugador? perquè se fa tan malament ja, si és tan bon jugador. Si, si ho hagueren consensuat... Si, ja. si és tan bon jugador, segurament que Ayala i Rufete i la part eh, no sé si dreta o esquerra del club eh, eh lo, lo hagueran segurament dir que sí a, a ese fitxatge jo no? després de dir després de dir que lo primer que no matem al tio que, bueno, que, que, que a lo millor m'he precipitat perquè ningú l'ha mort val? Eh, al, al futbolista perquè a lo millor és bon futbolista lo que sí que te vaig a dir també saps que és que en que isca Garrincha Imagina que, el, que el, el València ha firmat a Garrincha. Jo tinc la percepció de que la ferida... O sigui, pot eixir Garrincha i dir, ja me eixa la que s'enredarà... Jo sobretot, el que tinc és la esperança de que el xicón siga molt fort de coco, perquè els dos tres primers partits va sentir-se observat no, però Manolo, dic, en dic cada la, acció. la ferida que deixa dins l'operació, no, no, la ferida, no, no, la ferida interna eh, ahir la pupa és grossa, eh? però grossa, grossa Ahora, eh, pero que de totes es en agut, eh, incluso en, en, bueno, y y no cal que yo vos recorde, es eh, eh, el Valencia, es el Valencia Club de Fútbol del Seixich, ¿vale? Enfrontats, Benítez... Ué, anaven a galtaes, i tu me demanes una làmpara i jo te du no sé què, uh. eh, anaven a galtaes. Sí, sí. Saps vull dir? Eh, clar, no és l'ideal, però, mm. però així no és com ho veig jo. És una traïció, jo ho interpreto com una traïció, i cada vegada que... Traïció o tradició? Una traïció, una traïció. Ah. Crec que no és una tradició, i espero que no ho siga, vaja. <laughs> Eh, me pareix que hi ha una guerra oberta entre els dos fronts que hi ha ara mateix el, el, el govern o la facció domèstica que, que, que diu Salvador Folgado i la facció de Singapur, en un moviment després mig uh mhm. -huh. i, i bueno me pareix me pareix me pareix lamentable jo que havia, te l'ha vingut venint te l'has anat avall avall avall has acabat allà jo cada vegada que ho pense me'n recordo d'unes paraules d'Amadeo Salvo no recordo en quina ràdio era dient eh, algo així com que Méndez le puede decir a Lim lo que quiera que no manda en el Valencia i me pareix que és això com la resposta a aquelles paraules. Jo, jo estic absolutament... Eh, una, veure, jo crec que el fitxatge de Rodrigo Cayo té moltes aristes. Una d'elles és ixa. Una d'elles és que, <laughs> que, que, sí. jo no, que jo no pinta res així... I, i saps el que passa? Que, que lo, la meva impressió és que lo pitjor és que això tornarà a passar. Vull dir, passar en Pizzi i en Nuno. Passar l'any la, eh, passat en algun altre eh, cas. Ha passat ara i té tota la pinta que quan Méndez i Nuno vulguen dir-li uh mhm. -huh. a Salvo i Rufete si siguissin, que pareix que sí eh, qui mana sí ho tornaran a fer per cert, vull deixar ben clara una cosa vull deixar ben clara una, una cosa, eh? vull deixar ben clara una cosa en el tema, així com en el tema de Rulli el club no dona senyals de vida en el tema d'Augusto Fernández en principi el club ho nega després serà el que serà, però igual que tenim, tenim que donar tota la informació que tinguem. És el que des d'Argentina se parla eh, que hi ha un acord eh, molt pròxim per a que Gustavo Fernández vingui al València, és el que és del València se nega esta operació. Allí diuen que va en sèrio, eh? Lo de Augusto Allà diu, estan diu... absolutament convençuts de la mateixa manera que el club diu que no hi ha res el temps va dir. Ojo, se, se pot repetir, eh? Però, però Amadeu, o sigui, Amadeu ara se l'ha envainat i és la percepció que tinc jo no, no, ara no, i en, en Pizzis l'any manant també Val. Ui, eh, eh, eh, la imatge de Rufete diguent en la roda de premsa no és mi entrenador, però mana este i, i, i ven uno, o sea, el vol ja Pizzi, vull dir, se la envainaren se l'han envainat i la meva impressió és que, que si seguís en el club i seguís esta situació, se la tornaran a envainar pues jo, quan altres vulguin eh, jo, eh, és una expressió un poc malsonant i a lo millor no, no la dec de dir pero la va a dir porque ya són hores en la els, els xiquets ja Amadeo el veig el veig y es fuerte, el veig que com a Carlos el joyas pachulo chulo supirulo val? és <laughs> com ho veig val? I, le, bueno, y le, i que me que m'apleguen nichos. Y la pueden clavar uno o dos voltes. Al final es el amo, perquè l'altre es el amo, eh, ¿vale? Eh, bueno, acaba yo. Me vivo el de Chimo Rovira que al gusto ante el micro y se sent un soroll. Vos vas a tallarles manetes. Mm, eh, però, però, però no, o sigui, jo veig Amadeo en, en, en molt de... No, a lo millor la paraula no és orgull, val? Uh -huh. però en molt de... Anomena-lo, no sé, anomena-lo com vulguis. Personalitat. Però exacte, però... Bueno, pues, ja se n'ha papadós i eh, a mi ahí això té que arreglar-se o pegar un esclafit, ¿sabes lo que dir? Bueno, pero eso está en la mà de, de, de, de, del president executiu, o sea, está en la mà de Salvo Mm, demostrar aquesta personalitat que ell tant eh, reivindica i que, que l'altre dia, fa 15 dies parlàvem d'això, de, de que ha sigut l'home fonamental en aquesta reactivació del valencianisme, que jo sí. soc però és que està l'altra part i, i, i no és per, per posar-me flors a lo que jo vas dir eh, fa 15 dies uh mhm. -huh. però és que està apareguent la segona part de lo que jo vas dir de, del president del, del dies, no, de l'any era, no? Manolo, de, de la seva... Eh, no sé què... Que, que... Ah, un any al front. Exactament. Sí. E, eh, és que és que eh, té ese orgull, té esa personalitat que va aconseguir moltes coses això i té aquests hombres que són tot el procés i com ha deixat el club i com està el club en mans de qui està, qui mana, qui no mana, quin paper té ell i com està la situació. Eh, 12 i quart, per cert, eh, eh, informen des de eh, alguna ràdio nacional que s'ha trencat eh, les converses entre Sergio Ramos i el Real Madrid per a renovar, ja diu, eh, a vosaltres què ens importa? Ojo, eh? Ojo, on està Sergio Ramos, Folgado? Pues sí, eh, de enviar un mensaje un amigo, Ramos está en Valencia y ahora Matriz está sopante en la de Alcázar. Tengo un amigo que está en Cibera. ¿Ah, sí? Y me acaba de a escolta, que Sergio Ramos... Está Pilar Rubio, que es lo que interesa a mí. <laughs> que... No me guandé. También te di que si la guerra vista me me me dit. Segur! Está Pilar Ramos y ese hombre. Pero no ha sido el caso. Pero sí, Ramos está... A ver si van a firmar a Ramos. A ver si van a firmar a Ramos, escolta. Eh, sí, mare meva, aquí quina boca. Más González no es. O ¿eh? también Diper Ramos. O también Diper Ramos, sí. O también Diper Ramos, bueno. Sí, és anècdota, però està... està, el problema que té és que el València, si damunt que guanyen poques copes se li cauen de les mans, mal assut. <laughs> però bueno, ja faríem algo. De totes maneres no para, eh? Ni la posaríem en velcro o algo. Eh, Estava en Cuba fa dos dies, en una història d'UNICEF sí, i tal. Sí, sí, sí, correcte, correcte. les vacances. 12 i quart, fem una pausa per a la publi i tornem, que avui la tertúlia oh, arranca forta, eh? Vinga, fins a la una, sí, en Esports de l'Antes en Vaya vacaciones acabo de reservar en viajes el corte inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. ¿Problemas de movilidad? Ahora con el bastón plegable de Levante el Mercantil Valenciano irá siempre más seguro. Tiene incorporada una linterna de LED para ver bien en los lugares con escasa iluminación, una base de ventosa que lo hace muy estable y se pliega tanto que puede guardarlo en el bolso. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 21 de junio, La Cartilla. Hola, soy Chimo Rovira I ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 18 minuts. Eh, tinc pasta? Eh... Me cas cash o no? <laughs> Cash? te, te fa cas, que no és el mateix. Vaig fer una investigació. Vas a fer una investigació. Mira, no cal, perquè un tuitero que està en tot, eh, uh mm-hmm. -huh. Nulo Espíritu Llanto, diu Pilar Rubio i sus gemelas estaven hoy en el hormiguero. Per tant, ella Sí, es de veres. El caso es que la viste en la tele yo. <laughs> Ah, pues tú diu, eh? Directo o grabado. Diu por desgracia. Ya no sé. No, l'Hormiguero sempre es sí, en directo. ¿Sí? Sí? L'Hormiguero es en directo. bueno, algún programa también web. és. <laughs> I després, pasa. no. Bueno, Però vaig, és... vaig, vaig, vaig investigar. Estem a en el Cazar. Correcte. Per cert, parleu també de que ha guanyat, un... ha guanyat el truc, avui. Ha guanyat el truc, el truc campionat de truc. truc. És el mateix, és el mateix. Joc, eh? eh sí. eh, si tens, si teniu amic, perquè a mi una volta me va cridar l'atenció sí, i una amiga argentina que li ho vaig preguntar és igual, el igual, és igual. El truco, el truco, allí el truco, no? Quasi el mateix. Les mateixes cartes i tot. Lo que passa és que retruqui tan tancale no, no sé com se dirà. Ah. Tu <laughs> t'imagines ell en la barba dient... Te vaig dir una cosa, el truc per valencians té la seva amiga perquè tenia una mare... Eh, són estionis, se xillen, vull dir, el truc és el truc, val? Però aquells, ojo, eh? Però eren argentins, tio, lo que té que ser això. Uh! Home, pot passar dues coses. Por si agarres si ja, que te si... ho explica, ja mort i No, però sobretot, si tu habitualment fas el paripé quan tens envid per a, per a semblar que no tingues i comences en, en el teu company a divagar bueno, però tens, <laughs> és que tinc un 6 però ell té un 7 que li pot lligar tu imagina't en 4 argentins en la taula fent això les partides poden ser de 10 sí, sí, sí, sí. <laughs> Me vaig a sopar. Ale, a la taverna al Cazar. Passa la factura demà, eh? Sí, sí. Passa la... Esports 97 nit. Sí, sí, sí, passa, passa. Vale, correcte. Passa la factura, passa la factura. I voilà, som va. Eh, 12 <laughs> de la nit i i 20 minuts. Continuem així en eh, el nostre programa que hem començat parlant de noms, de noms propis, d'Augusto Fernández i, de, i del Gero Rulli. Eh, són els dos noms que estan vinculats a les del, València. El del Gero Rulli, el club no diu res, el d'Augusto Fernández, el club el nega, però l'Argentina diuen que està eh, molt a prop. Eh, teniu alguna opinió determinada sobre estos futbolistes, sobre Augusto Fernández i sobre el Gero Rulli? A mi Augusto Fernández no me, no me acaba de convencer. No te, no te Crec que no ha sigut de titular este any en el Celta, i, uh -huh. si, i si no és Gina, que algú me corregisca. Però Rubli sí que me pareix un bon porter, me pareix un porter jove, però en suficients garanties com, a, com per afrontar la prèvia de la Lliga de Campions i una possible fase de, de grups la pròxima temporada en el València. Jo crec que és un molt bon porter i, i no m'estranyaria que el València el firmara en una, en una opció de compra obligatòria com va fer en Joel i que Joel acabara eixint. Mm. Home, és un porter que, que en cas de quan torne Alves uh mhm. -huh. no te complicaria molt... Me, me dices que faig un xico de t'insís en la teva primera frase i, I dos, detalle. Eh? Si el València està pensant en fitxar per quan torne Alves, error. I ara continua. Jo el que dic és que si està pensant fent això, que no sé si és un error o no, però vull dir, si tu dus un porter... O sea, el eh, eh, València ha aconseguit en, en, en Alves que se convirtiera Espera. en lo que Colgado. volia perdona, <laughs> Juanjo, eh, ens informa un altre oient que Ramos fa tot el dia en una exhibició de cavalls en la Conarda. Que té una ganaderia que es diu SR4. Okay. Mi mami que estava així. En la, la Conarda. Sí, en la Conarda sí, i en Vetera. I en Vetera, recordeu? Sí. Eh, té una ganaderia que es diu, o, o una, com se diu, una, no, com se diu, una gana, sí, ganaderia de cavalls. Una ramaderia. Una ramaderia de cavalls que es diu SR4. De cavalls, eh? sr R4 es un coche. CR7. <laughs> CR7 ah, es su compañero. <laughs> Hombre, té una en casa importante Hombre, té una potranca en casa importante Correcto. no vas a nada a ver yo? Estás avanzado. Perdona, Juan, que te no, Lo que está bien que, que sí que si, si el perfil que busquen es ese, no sé si engañas o no, sí que és un bon perfil per això, vull dir, perquè el eh, que sí que ha aconseguit el València els últims anys que Alves fora i se sentirà important dins de l'equip i que ha tingut la mala sort de, de lesionar-se damunt del millor any que ha fet quan anava a la Copa Amèrica i tal. Si volen mm, demostrar-li a Alves que, que confien en ell, i ser perfil de porter eh, jove que resol un poquet el tema, però que després no plantejaria una rivalitat con la que han tratat de llevar els últims anys, me pareix un bon model a tu te pareix que no, pot ser, però vull dir que, que dins d'aquest model jo crec que sí que respon, i jo estic d'acord en, en l'Andreu, a mi em pareix un bon porter, eh? Mm. jo crec que l'Andreu ha fet molt bo, eh, jo he parlat amb gent que el conec i que ha, eh, ho ha vist com ha treballat en guany i diuen que és un porter de futur i, i que, bueno, pues, molt bon, molt bon. Com per se la en ell. Jo, per sí. lo que he vist des dos, que, ha, que he vist pues, els partits sols de Lliga i tal i qual, val? Eh, al, al, al del Celta apenas l'ha vist, val? l'altre em pareix bon porter mm. de fet si tinguera que triar eh, triaria Rulli val? però per lo que senc està més prop l'altre val? per lo que es diu de, des d'Argentina no ho sé jo com està l'assumpte lo, però... de Rulli, lo de Rulli sembla molt molt a prop fins i tot podria ser qüestió d'hores eh? eh? no, jo m'agradaria mhm. saber-ho mm -hmm. en, en certesa però, però com ho donaven per fet per Argentina i més jo diria mm -hmm. que l'altre a partir d'ahir vaig a la teoria teua, Manolo. Uh -huh, perfecte. Eh... Jo pense com tu. Tu no pots... O sigui, tu lo, lo primer, el xic que vinga, el primer que farà... Se, te, li, li, tines guanys, tin la camiseta en el 1 o en el 13 o en el que tu tries. I tin, clavamos en Champions. Xua ahí. Perquè qui vinga va jugar la prèvia de Champions. Estem d'acord tots? Sí, sí, ve, sí, clar, ve, clar. Això, ve per això. Ve per això, però vamos. Lo, entonces, jo estic en la teoria de Manolo. Eh, després n'hi haurà debat, tindràs tu ahí un enfrontament i tal i qual. Després ja veurem, nano. Però de moment, uno, tío, que... que Claro, estos, estos chicos eh, somos... Pero sí, si, yo, yo estoy de acuerdo en tú, pero es que yo no estoy... Digan que no sigue Sina. Yo estoy diciendo que el perfil de Rulli, por ser chove, mm. que pot esperar inclús un any jugant eh, compartint... El tipus d'operació, que estem parlant d'una sessió, eh? compartint, eh? eh? Compartint competicions. Sí. dir, eh, tu dius així a Roberto, mm. pot ser molt contrastat en, en, una, en una categoria, en un saixà, que a lo millor t'aceta, no seta tan bé i ser segon paper, encara que a lo millor eh, eh, eh, pel principi siga més eh, te dona més confiança Sin saber qué pasa, ¿sabes? Pero yo creo que, que modelo de porter que te da una confianza Y que al ser chove puede esperar o pot pasar esa transición no me parece una mala solución Porque yo creo que eh, pots tindre el problema, pero un porter chove que puede esperar no tienes el matrimonio, En un porter que venga que a ser titular. Y tornarás a tindre la de Alves y Guaita. Pero mira... yo eh, eh, creo que Perdón lo Manolo, jo crec que una cosa no té... Vaig a no... moltes coses que se m'estan passant. Parleu. Una, eh, jo crec que portar, per exemple, a, si vinguera si Roberto o vinguera Ruli, jo crec que això no implica no respetar a Alves. No, no, no, jo, cre que no. jo crec que el València el, el València no pot esperar a ningú no pot esperar a ningú i, i, i bueno, digo Alves té 29 anys s'ha lesionat, sí que és cert que estava en el millor moment de la seva carrera però jo, i esta és la meva opinió personal crec que digo Alves li va costar tornar a rendir al nivell que estava rendint. I a partir d'ahir entenc que Diego Alves diga a la seva gent que, que li agradaria que el València el respetara, que el va respetar, perquè el València el va respetar, perquè la seva millor temporada, el seu, el seu millor rendiment ha vingut quan ell no tenia una competència. I això és de veres, és de veres. No, no, és, és de veres, igual he dit també. Uh -huh. El debat del porter ja, ja l'hem tingut, però bueno, com és un debat que continua eh, viu, perquè el València continúa en el problema de Diego Alves i en el tenim que buscar un porter, jo vaig a dir diverses coses. I sé que vaig a ser tremendament impopular, però, lo de sempre, dic el que veig. A mi Rulli m'ofereix dubtes per a seva joventut en experiència en una competició com és la Champions. És més, me conten que en el cos tècnic de la Real Societat consideren que Rulli és un porter que estarà fet aproximadament en dos anys però que encara li queda camí per recórrer el veuen una miqueta verd és el que Rulli ha jugat sí, però la segona part de la Lliga la primera volta l'ha jugat Zubicaray si no recordo malament uh oh. -huh. i a partir d'ahí ojo, ojalà siga el porteràs que apunta a ser i ho siga en el València una cosa no lleva l'altra eh? a partir d'ahí Arturo, mira si pueden eh, recuperar el tie de César Sánchez de compararnos los tres. ¿Vale? ¿Te recordes? El tema de esperar o no esperar. En efecto, como digo, Andreu, el fútbol no espera. Esta volta le toca al Valencia gastarle... Es que no sé si he pogut una putada. A César Sánchez. Perdona, a... a... que el tema de Alves. A Diego Alves. pero qué? perquè malauradament el València no pot esperar-lo és injust? no, injust no, és injustíssim que li passi això a Diego Alves però és que a voltes el futbol te fica en carreró sense eixida la vida te fica en carreró sense eixida i una part del futbol, que és una part de la vida te fica en carreró sense eixida el València no pot esperar a Diego Alves però a voltes el futbol té un component i dius, bueno, és que el futbol no té ànima pues sí, a voltes el futbol no té ànima però vaig a posar-ho a l'inrevés per a que ningú pense que estic carregant contra el València. Jo crec que el València està fent lo correcte. Per què? Anem a posar-se que aquesta temporada que ha fet Diego Alves, està que ha acabat, la fa fa dos temporades. I que va un equip i li diu, Diego, cinc i mig per any. I ara Diego Alves al València diu, m'ofereixen cinc i mig per any. I que li agraeix al bo. Espera't que va comprar, probablement, l'email club i podrem mirar el teu contracte. Alves haguera esperat? Jo crec que no futbol no espera. I esta volta és el València el que li toca no esperar a Diego Alves. Injust, injustíssim. Eh, però... la de punts que li ha donat en guany Diego Alves al València, uh -huh. si farem un... Només agarrant com a punts segurs la, en la de penals que ha parat, sabeu això de punts que li ha donat el València Juan Diego Alves? No se pot mesurar així com en un davanter sí que pots contar, mira, gols de, de triomf, este, este, uh oh, -huh. Oh, oh. en un porter és més difícil mesurar. Sí que n'hi ha algun punt de partida que és els penals. Però que Diego Alves va ficar un contracte, crec que eren de 5 anys la temporada passada. Correcte. Jo, jo, I, i César Sánchez... I el, i el València té que moure fitxa i firmar no un porter. que el València tinga que esperar. Jo el que estic dient és que me pareix que aquesta solució intermitja d'un porter jove suficientment preparat és una bona solució per no crear un conflicte quan el València estiga bé. Uh -huh. No estic dient que tinga que esperar. Jo, Tema... jo, jo pense que té que tindre el València un porter de garanties. Tema conflicte. Se'n recordeu en quina situació aterra César Sánchez en el València? Era molt pareguda esta. Uh -huh. Val? Eh, fa un temps el tinguérem a César. I César va sintetitzar tot el pensament, tot això que estem parlant, en dos idees bàsiques. Una, que el València no pot esperar, i dos, que el València ha de fitxar lo millor que puga fitxar perquè fitxe el porter que fitxe a llarg mig termini se va generar un problema d'overbooking de porters dic, el futbol i la vida a voltes te conduixen a carrerons sense eixida César dia això faig al València el fillet que faig a veure a la porteria a mig llarg termini va tindre un problema Bueno, yo creo que no siempre las situaciones son, son iguales, ¿no? Uh mhm. -huh. Son similares, pero no son iguales. Estaría bien que eh, Em, bueno, pues al final se pudiese encontrar una solución que a todas las partes, en este caso, eh, pudieran satisfacer, es decir, una, alguien que estuviera en un periodo pues que a lo mejor no fuera el mejor, no fuera como me sucedió a mí en aquel momento y que estuviera preparado para poder afrontar un reto como el que el Valencia tiene por delante en los próximos meses y a su vez, bueno, pues que en un momento determinado aquel, por el que el club digamos, apuesta, que en ese caso era Renan y ahora es, eh, pues, Diego Alves eh, para los próximos años, porque además ah, viene una renovación y hacerlo muy bien durante este año, pues evidentemente cuando esté en esa recuperación, pues tener la, posibilidad de asumir otro rol diferente, ¿no? Me da la sensación de que nunca, ya te digo, no son situaciones iguales y es difícil. Yo partiría también de un precepto básico y es que el Valencia a día de hoy, en un objetivo tan importante como es la Champions, una prea por delante, con un año mm, tan importante por delante, eh, hay que, tiene que buscar aquello que, que a día de hoy le, le, compense y le, y le, bus, y, le, y le haga sentirse seguro para afrontar lo que se le viene encima, ¿no? Yo creo que puede ser una eliminatoria importante porque va a haber equipos de mucha de mucha entidad, ¿no? Y prácticamente te vas a jugar el año en, en, un mes, ¿no? Yo creo que evidentemente si tienes esa solución, evidentemente es ideal y si no hay que acceder aquello que el Valencia, como por otra parte viene demostrando eh, <laughs> durante todo este año, a, aquello de nivel que pueda, que pueda ser factible de fichar, ¿no? Les palabras de César. Sí o sí el Valencia, en el problema que tiene en la portería, va acabar generando a mig, a mig termini una, un problema. Es el que tenía A botes el fútbol, pasa factura, o te gasta, este marrana es pero mira, dame la vida este. 12 y 32, fem una pausa. Eh, anem al Twitter, llegim totes les vostres respostes, que m'hi ha un fum una altra volta en el dia d'avui. Eh, gràcies a Déu, continuem cada dia interactuant més amb nosaltres, cosa que vos agraïm, com vos agraïm que durant esta setmana ja hem sobrepassat de llarg els eh, 5.000 seguidors en mes de 10 mesos de vida. Tot això i moltes coses més que encara queden del debat, eh, així en Esports 97 nit, en la 97.0. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa dos milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TP todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con Ban PSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12 i 35 en el Twitter, arroba esports 97 i la pregunta que estem fent en el dia d'avui és, com sempre, molt senzilla i molt directa. Penseu que amb tota la crisi en el club està perdent terreny front a altres equips per a reforçar la plantilla. El primer missatge que s'ha arribat és el del bandido de Juanjo Romero, que ens ha picat unes tapes ahí de, del restaurant del Chalet. A ah, joder, tenen una pinta, tio. Molt bones, eh? eh molt bones. Pues les estic veient i m'estan entrant una fam. <laughs> Pots anar quan vulguis. Tindrem que anar, tindrem que anar. En quant agarre vacances estem ahí, eh? eh <laughs> que m'ho facin, que facin lloc. I està propet, eh, en l'Aliana, eh? O sigui que no costa res arribar. Perfecte. Víctor diu sí, deurien d'haver incorporat més jugadors com estan fent el Sevilla o el Villarreal. Jesús F. López, sí, rotundo i callo una incògnita Chafacharcos, visto lo visto, que aquí son muy de apurar plazos, no. Raler VCF diu pense que encara hi ha molt de temps i molts jugadors a manejar i ningú s'ha reforçat massa. DS7 diu Eh, la habilidad es que sí, de hauríem de reforzar bé porque la temporada que ve es larga y complicada. Eh, Ausias Xilè diu nosaltres perguem terreny y Méndez embutxacant-se diners. Mal asunto David Miguel, totalmente. Estamos haciendo el canelo. En la, en la planificación, el tiempo y tener las cosas claras son oro. Eh, sobre Otamendi, Ausias Xilè diu se llama ja pero torna ni a del Chalet. sino diu no, llevamos cuatro fichajes y ya ha salido eh, los nombres de Rulli y Augusto Fernández. Rubén Molina de no patiu que vendes... ...tendrá algún jugador per ahí... per al Valencia... Ell o el Catalic ...y el tío Peter Lim ...le compra alguna cosa. ...para Paracetamol. Por supuesto que estamos perdiendo el tiempo. Ya debería estar hecho el equipo. Un saludo, Manolo, por tu trabajo. A, toda la redacción... este caso... ...y a el equipo... ...y a todos tú contertulis que ayuden cada mitad... a hacer el programa. ...pero muchas gracias... Jairo diu, eh, Kakuta, de, de No haberlo fichado pero dos duros. Cayo, Kakuta, Norito, y ya estaría feito el equipo. Pero bueno, José Ríos Almudever diu m'agrada molt la secció de les fotos i com resumiu les notícies en una frase som uns mestres, ànims pues, i ja és la idea, que les fotos siguin curtetes frases curtes per a que sapigueu en cinc flashos que és el que ha passat en el dia si t'agrada és el que busquem i és el que t'agradem que eh, ens facis arribar eh, la teua opinió Rubén Martínez diu en serio creéis de verdad que Méndez mejor la gente se va a jugar la amistad del Inter yendo a Minuces al Valencia Eh, ¿O cuánto aguanta la LIM si ve que pierde dinero con los jugadores de Méndez? No es tonto si es uno de los más ricos. Eh, continúe Dani Rub, muy joven e inexperto sobre Rulli. Necesitamos un portero y de garantías. Nos jugamos mucho en ese puesto. ¿Es de Méndez, verdad? No, no es de Méndez. Que pudo haber <laughs> intermediado Méndez ya no sé. Pero en principio es de un fuerte inversión en el cual actúa un equipo uruguaya como pantalla que le dio un Deportivo Maldonado. Después que es el que pasa, Porque también están el City y el Deportivo Maldonado en aquestes d'inversió. José Manuel Gallard, eh, que és un pla, és un bon oient d'altra època i que continua de tant en tant així amb nosaltres espero que, que més a sovint, però bueno el saludem a José Manuel i diu eh, que sí que s'està perdent temps, igual té qui estiga en el València els líos no s'acaben i no s'arreglen aquesta temporada va ser molt complicada mes eh, Davis Diu, eh, iremos viendo que ficha mejor. De momento Rufete, sino crack eh, Diu que eh, no sé si será de Méndez, pero el nombre lo saca Rufete. Moisés García Arenas, Diu, gran noticias, un gran portero. Este año lo ha abordado en la Real hasta que Alves, hasta que esté Alves, la portería estaría bien cubierta. Eh, pregunta Valencia 100%, ¿cuándo es la presentación de Rodrigo Cayo? Rodrigo Cayo hará a vindre el divendres. Finalmente, habla que viene la semana bien i jo el tema de la presentació, si tireu la memòria enrere de com va succeir les coses l'estiu passat, presentacions, tot i haver 11 fitxatges, presentacions hi hagué una. Negredo. Álvaro Negredo. La resta, en Paterna, se presentaren, no vaig a dir de tapaet, però quasi. Menudo papelón allí, Rufete, en la presentació de Rodrigo Cayo. Ok. No, no, no, si, està, si, eh, si continua Rufete per aquest moment. Bueno. ¿vale? no sabemos lo que va tardar en de eh, Callo a veure si han ajornat la, la arribada pero a ver si dimitís però escolta una cosa es <laughs> evident que eh, jo si fuera Rufete eh, no estaría en esa presentació Rufete ja m'ha de salvo eh? Evitaría estar en esa presentació salvo que le tocará estar com a president executiu encara que no ha executat Pero... Uy, la historia de eh, Julián Montoro és bona, eh, la de la firma mm -hmm. en el sus murciélago La de los dos de tres, no? Sí. Eh, Kim Cole, Laijun y Salvo. Sí, normalmente per a una decisión de este tipo... Dos de tres. A ver... Son tres personas que tienen firma. A ver, com dos de tres firmes y tres personas que tienen firma, Kim mm. Ko, Laijun y Amadeo Salvo, el presidente ejecutivo. O sea, que Amadeo como si no estuviera. Y Amadeo Salvo no va a firmar eh, el traspaso de, Rodrigo, Cayo, y es la primera de cada que no firma. Que no firma correcte Chimo Diu, eh, lo de la crisis nos está veniendo muy bien para fichar barato. No hay filtraciones y nosotros otra cosa. José Pedro Félix, Diu, a, Felipe Augusto, que le va a aportar? Nuno. El Sánchez, Diu, pues ese, es el portero de Rufete, no de Nuno. Que el que quiere es a Roberto y Rufete a Ruli. Eh, mes, eh, Diu, Valencia 100%, Diu, la mejor manera de animar a Rodrigo Cayo su presentación. Sin niña presentación. Eh, Teófilo Diu, todo depende, supongo, cuestión de pasta, poder y negocios. Mes Perdal, eh, Perdalt, eh, Nacho Ponte, no quiste, diu, eh, la verdad es que un poco, los Samus por cuatro duros al Villarreal, Cacuta y Crondelli lo mismo, ficharemos a Augusto por 45 kilos y nos quedaremos tan a, tan a gusto. Hombre, val 6 i mig, <laughs> no crec que arribin als 45 quilates. Eh, més, diu, pareix que per ganar el test, diu Jorge, els, eh, els rivals tampoc han fitxat massa. Sembla que Mendes vulgui traure a Otamendi per collons, tocar-los a salvo. Eh, Toni Campos diu, no vos sembla que estem veient a, a Rulli en guany de la mateixa manera que veiem a Joel de l'any passat? Pues mira, Toni, jo en part te dono la raó. Eh, Carlos Marín diu, para tener un portero como Rulli, ¿por qué no le damos una oportunidad a Joel? Yo creo que tan malo no es, por lo menos en el, en el Celta. Eh, VLC, diu, pero si ni siquiera es titular en el Celta, no es un jugador para la Valencia. Se refiere a Augusto Fernández. ¿Qué pasa? ¿Que es de Méndez? Pues no, este en principio no es de Méndez. eh, Bolete diu, experiments malament. Està tot embastat, però m'agrada mes. Ocho Torena. Eh, pero aguantaré más Joel, que es quede. Bona nit. Josep Peiró diu, eh, no tenim capresa presa, fan falta de nivel Y Alberto Pineda diu, señores, aquí estamos esperando a canal estos años y, y, y hizo el jugador. Yo no veía mal la opción Casillas eh, diu eh, Manuel amigo con Rufete ahí no me creo que esté siendo lento por favor, recordemos el último Mercado es un genio, si le dejan claro, y Raúl F. diu, mira que en el centro tenemos y y un del únics que, este es un del únics que no ficharía Vamos a hacer una aclaración para los oyentes si es barat, nos demendes. de Mendes que tú tía diga claro O sea, 12, 15, Méndez Menos, eh, menos no, no de Méndez y no se compliquen la vida, eh. Eh, pues, <laughs> eh? yo obviamente respeto todas las opiniones pero en, la comparación de, Joel y y Rulli, sí? Joel es un porter que cuando el fichen el mires, haz la vista rere y bueno, pues, poti sirve vale es un xic y tal y cual Rulli es un porter que en que no le dan a fichar a así todos se hem parado a mirarlo Jo, jo també, jo, jo, jo, no, jo, jo penso que, no penso que hi, són iguals, jo eh, també. Sí, jo penso que, que hi, hi ha una diferència, sí. val? Eh, el un que te que quiere la atención, tío. El, el, el sí. era un bon porter, jove eh, i tal i qual, però ja confirmen a Joel, i sé que això, clar, tu eres molt ventatxista, ara que, que així rana, val? confirmen a Joel ja diuen que el que n'hi havia per darrere d'ell en el Celta era millor porter que ell. Que és el que ha fet enguany, no? el que n'hi havia per darrere d'ell sí. val? Rubén Blanco no? Mm. És que les de fet, de fet eh, Rubén Blanco és un nom que li agrada molt a Rufete i el va intentar firmar El al final, lo que pasa es que tenía una cláusula brutal. Bueno, pues eh, ya ya a partir ahora <laughs> intenta firmar aquí. Sí estoy en Linares, eh? yo creo que Rubli es un nom que mm, les secretarías técnicas de de Y de algún país más seguro que tienen control. Es un porter que crida la atención. A mí me parece que cada vez me una a ver. Pero bueno, eh, Pero a gustos tapisseries, que diría aquel <laughs> mezclar, mezclar el, el aigua. El que sí que està clar és que d'alguna manera o d'una altra s'ha reactivat el mercat en el València, encara que de quina manera s'ha reactivat aquest mercat? Eh, penseu que Rufete torna a pintar alguna cosa? Penseu que s'està cedint algo o penseu que ja definitivament la directriu és que així se fa el que vol Nuno? Jo... Se miren els tres. <laughs> No, jo, vaig a començar jo. Sí. Jo crec que, que lo que en uno buiga el tindrà, sempre que se puga, vull dir, a jo volia tindre a Falcao per dir un nom que sempre és i, i no el tindrà, però vull dir, i, que se mantenga que, que, que no vulgui el tindrà i que després la resta, si Rufete continua, que ja és una opció personal d'ell, si Salvo ha parlat en Rufete i ha dit, eh, Rufo, aguanta, ja veurem, ja parla jo en l'IM o ja parla jo en uno, no, no, mhm. jo això no, no ho sé ni, ni sé si s'entenarem de totes aquestes converses però jo crec que Nuno mm, tindrà el que huiga i després Rufete tindrà que lluitar si se queda en aquestes apostes seues que enguany han sigut molt bé i que poquet a poquet, po, poquet, poquet s'han guanyat el lloc dins de l'11 jo crec que això és un poquet la filosofia que pot quedar i que passarà, com he dit abans que quan este estigar negociant en un lateral dret perquè fa falta l'equip i tinga pensat el nom uh mhm. -huh. si Mendes, Nuno i Lin diuen, yeah, Mendes catàleg, no? Era... Mhm. Uh <laughs> -huh. Assimilatiu no, pues ala, se tornarà a passar i per això dia també eh, que jo crec que, que Rufete i Salvo, però jo crec que sobretot Rufete, perquè Salvo al final és un cas diferent eh, hauria de plantejar-se si en aquestes condicions vol treballar el València o no vol treballar en València. Dius Salvo o dius Rufete? No, Rufete, Rufete. Ah, Rufete. Mm. pues mira, aquesta és, es, una, una bona pregunta que vas deixar que me conteste Linares, no. però que serà després de la última pausa. Espera, aguanta. Última pausa. Salsat <laughs> alçat ahí en les ganes de... Enseguida, és... 12.45, Fem una pausa per a l'última, per a la Publi, i tornem encara... Vull parlar d'esta... De, de que si val la pena o no continuar Xina, i crec que a més Linares vol contar-me alguna altra cosa, o opinar algunos de tema. ...pero bueno, encara que queden 15 minutos tenim d'esperar venga Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Ara llegir en valencià més apassionant que mai. Amor de joventut, amor sense barreres, desamor... Celebrem els 10 anys de la campanya Llegir en valencià amb paraules d'amor, amb històries que emocionen. El primer llibre, Tu eres la reina, diumenge 21 de juny gratis en Comprar Levante, el mercantil valenciano. Amb Llegir en valencià, paraules d'amor, tornaràs a enamorar-te de la lectura. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47. Eh, li eh, convé a Rufeté seguir en unes condicions que queden ja més o menys de que Nuno va ser esquimar marque la pauta no Li, compensa a Rufete seguir estas condiciones? No entengueu eso como a un sí que le compensa o como a un no le compensa, no le interesa Pero yo creo Y bueno, es lo bueno, eh, que hemos eh, en las pauses, ¿vale? Cuando el micro está acá se parle molt en Moltes eh, la historia del fútbol está pero plena plena equipos, tío en es que Ucho se firmen els entrenadors, en el mateix el director esportiu ne firma uns altres i el president de repente dos capritxos i diu i este el vaig a firmar jo perquè este és el meu, val? I està ple d'equips que se peguen la tamborina i està ple, ple, ple no, però també hi ha equips que pum, ix ve asunto Sí, sí. No és l'ideal, val? No és l'ideal. El que passa és que jo no veig a Rufet Dragan, tio. Jo crec que no, encara que desconec quina és la seva situació... Si li interessa o no, continuarà. Exacte. Jo, jo, jo, jo no el veig Dragan en tot. Ara, que n'hi hasca una cota i que... Bueno, però digue'm, a mi me la veu estacada ara a doblar, val? però anem a veure. A partir d'ara, eh, que aneu a, a firmar vosaltres dos peces i jo vaig a fer el gros de la, del... Totes aquestes coses són negociables en el futbol, eh? De fet, jo pense... Així havent, havent vist casos, tio, de, eh, de l'entrenador contra coses, el director esportiu. I aquestes coses són negociables, però la realitat és que Nuno, si poguera enviar a Rufete allà Cales Pascual, sabeu, sabeu on vos dic? Una abraçada per a tots que es conec a és Pasqual, a Pasqualos, eh, l'enviava. Vull dir, quan més lluny el tinga, millor. I jo crec que, sabedor de que és guanyador d'esta batalla en uno, mm. perquè ell sap que és guanyador d'esta batalla, crec que no li va deixar ni ese mm, mínim ni de... ni sa quota. No, jo, jo, jo... És a dir, a partir d'ara jo faig i desfaig i a tu si t'interessa bé i si no, mm. Arrea, que per mi és millor que Arres jo tinc clar que Nuno va per Rufete i que i me pareix que això és una obvietat i, i Nuno en els últims dies el que ha fet és tirar per tard tot el treball de Rufete uh mhm. -huh. hasta el punt que la setmana passada Rufete facilita una llista de noms de jugadors de l'acadèmia per a, bueno, que podien anar a la pretemporada a l'esteix d'Àustria i Nuno els tira arre tots, tots. sistemàticament Nuno està mm, reventant el treball de Rufete hasta que acabe en Mira, el... me pasa una información a la Salva Folgado. Eh, eh, Rufete le explicó... A Rufete le explicó l'Aihun, ir que no está perdiendo mucho pero eso hoy no ha, no ha fallado la pero que ella hay una reunión en la cual eh, a Rufete le han dicho mira, a partir de ahora es Nuno quien prende las decisiones esta es la nueva realidad esta es la nueva situación si te interesa continuar en esta situación bien y si no, tienes la posibilidad de continuar en la academia eh, fins i tot... Bueno, acaba si vols, Andreu. No. Eh... Aquesta informació jo, jo és no el sé... que estaves dient tu, sí, eh, sí, que, sí. que va per ell. Clar. Jo no sé si Rufete va a tragar o no, no sé, jo... Mm, la meva opinió, eh, en, en el caràcter i la personalitat que té Rufete, me costa creure-ho. Que no, costa, me costa creure-ho que vaig a continuar. Correcte. Però bueno, no sé. Al final... Me, eh... me pareix que, que ningú té que posar en dubte la capacitat de treball de Rufete, ni la capacitat per a insertar de, de Rufete. Jo crec que els fitxatges que millor han funcionat han sigut des de Rufete. I crec que en uno, crec que no és un gran fitxador. Crec que no n'hi ha molts entrenadors que han sigut grans fitxadors en la història del futbol. Generalment... Eh... I me pareix que en uno mmm, no trenca un poc en el molde. Mm, ha portat a uno que és Felipe Augusto, que va ser la primera gestió que va fer. Quan s'entera de la possibilitat de vindre a València, el que fa és li crida, li diu no te'n vagis al, al, a l'Sporting de Braga. Eh. Estava molt convençut de que era un home de rendiment mirada per la València i ha sigut una ruïna. Uh mhm. -huh. Una ruïna. Jo no tinc vergonya, jo no tinc en tiro. Els dos entrenadors que n'hi ha el dia d'avui en, els dos, en els dos transatlàntics de futbol espanyol uh mhm. -huh. no són bons fitxadors. I, I tu dius, tu Linares, i tu tens la, la, la osadia de parlar de Benítez i de, i de Guardiola, si ho dic, els dos. Ni l'un ni l'altre. I això és entrenar, perquè són bons entrenadors. Uh mhm. -huh. Però quan tinguin que fitxar futbolistes, merda. A, a més, jo vaig dir, jo crec que, que Rufete... Mm jo tinc molt bona... He tingut molt bona relació amb ell, ara per raons diferents no tinc tanta relació personal, però uh mhm. -huh. i jo també el conec i jo crec que no tragarà. Jo crec que... A més, jo sí me preguntaré la idea que se n'ha però també tinc una cosa. Crec que en uno s'està enganyant prou greument. Sí. Perquè... En quin sentit, Juanjo? En el que fer-se irresponsable se acaba un escut. de l'eixida de RCT i dels fitxatges que va tenir València, al final anirà per l'aire pot tindre 4, 5, al final els gris seran uno lo que tot el món sap. Vete ja. Jo, jo estic en tu, Juanjo. No, Ho he comentat avui en el segon Murciélago. Més enllà de que... Com al València li done per patinar en la prèvia de la Champions, que espere que no... Uh -huh. No, no, insufrible. La gent se'l va a menjar. La gent se va menjar en uno. La gent se va menjar en uno per, i en raó. Perquè, a més, jo crec que eh, eh, ha actuat... Eh, se pot manar de moltes maneres. Uh ah. -huh. I ha, I ha triat la pitjor. La pitjor. La de per... Por mis santos. Exactament. O sea, tu pots manar i tindre els teus eh, col·laboradors o els teus eh, treballadors o els teus ajudants contents, diguin, mane jo, però anem a treballar en conjunt. Així ha, eh, no sé les raons, tampoc sé si este enfrontament ve des del principi per el tema Pizzi, si, si, si, si se va a dir traicionar... De, de, de, no eh, sé, jo crec que, però, jo crec que, que en uno, jo crec que en uno eh, li diu Mendes, vés-te'n cap allà que anem a desembarcar allí. Que lo tuyo lo arreglaré yo. Tú, no, no, y tú vas a ser el que me mane y cuando uno arriba así se troba la figura de Rufete. y uy d'això no m'havien avisat. pero, pero després... y a poc a poc, pues, ni ha detalls, eh, el caràcter de Rufete, ojo al caràcter de Nuno, ojo al carácter de Nuno, o ya ho hem eh, y, y, hem... y que este es mi entrenador, pero no eres tú. <laughs> En efecte, y en una de les primeres rodes de premsa, en Nuno al costat va dir que el seu entrenador era Pizzi. Lògicament, això, sabedor del caràcter que té Nuno, que ja he contat més d'una volta, i sé que això mm, no agrada que ho diga, i que me m'ho en cara, però bueno, com, però formació que te la dic, el malnom en, algunes, en alguns jocs de paterna de Nuno és Mourillito, <laughs> ¿Eh? ¿Qué Ojo al caràcter de... Pues mira, te vas a de Nuno, yo... pues vas juntant-ho tot, vas juntant que Rufet té ja una última batalla que guanya, que és on guanya la batalla però perd la guerra, que és la de desembre, que és quan aconseguís parar, recordeu si ja famosa roda de premsa mm. de Nuno de esta semana es importantísima porque vamos a hacer cambios a nivel después estructural y en la plantilla y, y después Cuatro no, vegades ho va dir. Quatre no, vegades. Jo estava enxerrat la premsa. Quatre vegades va dir. Mestalla, és en el post, es en el post eh, partido de, de un partit terrible o sea, que, que salva una centrada de Gaia y una cautada de Negredo. Efectivament. Eh, <coughs> después de ese partido diu eso y cuando sembra que va a haber la revolución porque a més ell havia demanat 3 o 4 jugadors més eh, l'informe que presenta eh, Rufeta davant de la Ijun és en una competició, perquè el València ja estava peat de la Copa. Ja l'havia tirat ell a la basura, eh? Ja l'havia tirat ell al FEM, en efecte... Diu, a la segona, de més. La sí. primera l'ha salvat, <laughs> Quasi, milagre, però i la, la segona ja no va ser prou. Eh, i, I diu, escolteu, vaig a dir-vos una cosa. Eh, en la plantilla que tenim, una competició, ja hem fitxat per 25 quilates Anto Pérez, crec que no fa falta més. Aquesta batalla la guanya Rufete i és la última que guanya Rufete. Rufete guanya i aquesta batalla de fet, Nuno demana dos fitxatges més, que és un home de banda i un centrecampista, uh mhm. -huh. i la guanya Rufete en la medida que els dos fitxatges del València en, en, en el mes de gener són Salva Ruiz i Tropi. Dos futbolistes del filial. O sigui que amb tot això mm, vas juntant-ho, vas juntant-ho... Eh, sobretot, eh, lo que te crea tensió... So, sobretot, a mi n'hi ha una cosa, Juanjo, però lo que tu dius que se fa molt mal, que és lo que jo no deixe de preguntar-me. Si Nuno ja sabia que es el capitán general con mando en plaza, que se dio básicamente en estos casos, y que ja eh, no tenia cap sentit, per què la pantomima de reunir-se 5 hores amb Rufet el dilluns passat? I no el... el... I no el dia següent. Per què? Quina necessitat tens, a excepció de que li la, la estigueres guardant? Eh, per a la impressió... Per a desacreditar-lo públicament. La impressió és mm, això... Revenja. I poca intel·ligència a l'hora de manejar aquesta situació. Vull dir, tu manes, el que estava dient abans, mana ben manat. Mana ben manat. eh. I vaig a dir una cosa que, eh, per lo que m'ha fet gràcia lo de Mourinho, Mouriñito, sí. per racons de paterna, que sí. dius tu, sí. eh, a molts les agradaria que sapiguera la meitat de lo de Mourinho dins del camp de futbol vols dir? Vull dir. Bueno, pues... I això és informació, no és opinió. Per a doncs ser Mourinho... Per a eh? ser, per a ser Mourinho n'hi ha que guanyar alguna en esta vida, eh? No, no, no. Ni, ni tens el Alcalá ni jo soc de la Morena, tranquil. Saps, saps el que vull dir? Vull. Sí, sí, sí, sí, que són dades. té molts defectes, moltíssims. Molts. Però el que diu Andreu, és bon entrenador. Sí. És bon entrenador. A la fi, el personatge acaba menjant-se l'entrenador, però és entrenador. Però, o ha sigut un bon entrenador. Per a ser Mourinho n'hi ha que guanyar alguna cosa en esta vida. Sí. I fins ara en uno i Jo crec que, en mm-hmm. efecte, Nuno queda ara molt exposat. Sí, moltíssim. Però ho ha triat ell. Ho ha triat ell, eh? Ho ha triat ell. Per, inclús, per inclús, imagina't que jo com ells ho veig poc viable, val? Uh -huh. però mm-hmm. imagina't que n'hi ha una entente ahí, que se posen ahí dos parxes... Jo crec que... Jo ho veig poc viable, però tu imagina't que s'arregla i continuen tots, tots, tots dins, val? ja està l'assunt més fragmentat i com se descuide rodaran cara d'ell abans que cara als altres aniran a per Nuno i eh, vull dir la gent eh, a nivell, a nivell eh. Eh. no oblides una cosa ja n'hi ha un trasfons n'hi ha un trasfons a nivell carrer que és Nuno ve de la mà de Salvo Salvo en el carrer és mirat com el gran reactivador del valencianisme, com el gran lluitador per el València, com... I la gent... En, en, eso es lo que yo. En, en esta... En prescindir este... de Salvo o de alguna de les coses que Salvo té com a pròpies comporta un... Yo no a chantar en si Salvo es... Yo ho he dit moltes voltes. Millor o pitjor el Chestor. yo di que a nivel de carrera, Salvo es una bandera. Y que hay uno cree que ha mesurado malamente, en efecto. el Tesmo dirá, Ah, eso sí, si la piloteta entra, Nuno Nostre Señora en pandereta. Sí, sí, sí, no, això sempre passa. Eh, en toda tota esta obra, En, toda esta obra, nos falta saber quién es el papel de Salvo. ho veurem conforme passen els dies. A veure on se col·loca. 12 i 59 ja estem tancant això. Tertúlia intensa, bona, molt bona, i en moltes dades les que vos hem oferit, com cada nit en este programa, en Esports 90 nit. Andreu Alberola, com sempre, un plaer. Manolo, bona nit. Bona nit. Lini, gràcies. moltíssimes gràcies a tu ja no te toca ja la setmana que ve, per tant, acabem. Gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per ajudar-nos a créixer, gràcies per estar amb nosaltres així ajudar-nos a fer el programa. Ha estat un plaer esperem la temporada que ve. Gràcies. I el dinar, eh, el dinar, eh? I el dinar. I també a Juanjo el mateix. Eh, Juanjo, moltíssimes gràcies per tot, de veritat, moltíssimes gràcies. Lo mateix que venir per ajudar-nos a créixer, per estar así ayudamos en este proyecto y esperen voler en la, en la temporada que ve. Saps que si tu vols jo estaré. Pues eh, vull i estaràs. 12 i 59, senyors. 5 i mitja remissió del programa. A les 12 i mitja demà, l'últim supermurciélago de la temporada en la tele. I per la nit, com sempre, en la ràdio, Esports 97, que encara ens queden uns dies fins a, arri fins a arribar a les vacances. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante.